Jozuės knyga, devintas skyrius. Išgirdę apie tai Hetitų, Amoritų, Kananiečių, Perizų, Hivų ir Jebusiečių karaliai, gyvenantis anapus Jordano, kalnuose, žemumoje ir palei didžiosios jūros pakrantę Libano link, susirinko kartu kovoti prieš Jozuę ir Izraelį Gibioniečiai, išgirdę, ką Jozuė padarė Jerichui ir Ajui, pasielgė klastingai. Jie pasiėmė maisto senuose maišuose ant asilų, sudriskusių ir apraišiotų vyno odinių, apsievę nudevėtą ir sulopytą avalinę, apsivilko nudevėtais drabužiais. Duona, kurią pasiėmė, buvo sudžiausi ir supelėjusi, atėję pas Jozuę į Gilgalo stovyklą, jie kalbėjo jam ir Izraelio vyrams. Iš tolimos šalies atvykome su jumis sudaryti sandarą. Izraelitai tarė Hivams, gal jūs gyvenate mūsų žemėje, kaip mes galėtume su jumis tartis? Jie atsakė Jozuei, mes esame tavo tarnai Jozuje paklausė, kas jūs esate ir iš kur atvykote? Jie atsakė jam, iš labai tolimos šalies atvykome dėl viešpaties, tavo dievo vardo, nes mes girdėjome apie jį visą, ką jis padarė Egipte ir anapus Jordano gyvenusiems Amoritų karaliams, Sihonui, Hešbono karaliui ir Ogui, Bašano karaliui, kuris gyveno Aštarote. Mūsų vyresnieji ir visi šalies gyventojai patarė mums. Pasiimkite maisto kelioniai, eikite jų pasitikti, kaip jų tarnai, ir prašykite sudaryti sandorą. Štai mūsų duona, kurią mes dar šiltą pasiemėme iš savo namų, išvykdami pas jūs. Dabar sudžiuvusi ir supelėjusi. Šitos vyno odinės, kai jas prisipylėme, buvo naujos, dabar jos suplyšusios. Taip pat mūsų drabužiai ir avalinė nuplyšo dėl tolimos kelionės. Izraelitai priemė jų maistą, nepasiklausė viešpaties patarimo. Jozuė sudarė su jais sandorą, pažadėdamas palikti juos gyvus, o izraelitų kunigaikščiai prisiekė jiems. Praėjus trims dienoms po sutarties sudarimo jie išgirdo, kad tai yra jų kaimynai gyvena jų žemėje. Tada izraelitai iškeliavo ir trečią dieną pasiekė jų miestus – Gibeoną, Kefyrą, Beerotą ir Kirjet Jerimą. Izraelitai nežudė jų, nes tautos kunigaikščiai jiems buvo prisiekę viešpačių Izraelio dievo laikytis sutarties. Izraelitai murmėjo prieš kunigaikščius, kurie sakė, mes jiems prisiekime viešpačių, Izraelio dievu, todėl dabar negalime jų liesti. Štai, ką jiems padarysime paliksime juos gyvus, kad viešpats nebaustų mūsų dėl priesaikos. Tegul jie lieka gyvi, bet padarykime juos malkų kirtėjais ir vandens nešikais Izraeliui, kaip kunigaikščiai jiems pažadėjo. Jozuje, pasišaukęs gibioniečius, klausė, kodėl mums melavote, sakydami, mes gyvename labai toli nuo jūsų kai gyvenate šalia mūsų. Todėl dabar jūs esate prakeikti ir visą laiką būsite vergais, malkų kirtėjais ir vandens nešikais mano dievo namams. Jie atsakė Jozuei, tavo tarnams buvo aiškiai pranešta, kad viešpats tavo Dievas įsakė savo tarnui Mozei jums atiduoti visą šalį ir išnaikinti visus šio krašto gyventojus. Mes labai bijojome dėl savo gyvybių ir taip padarėme. Dabar mes esame tavo rankose. Pasielk su mumis, kaip tau atrodo teisinga. Jis paliko juos gyvus ir apsaugojo nuo izraelitų, kurie norėjo juos išžudyti. Jozue juos padarė malkų kirtėjais ir vandens nešikais Izraeliui ir viešpaties aukurui iki šios dienos toje vietoje, kurią viešpats išsirinko.